بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم لك الحمد أن قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن الله مالکه چون مالکه باید پرستیده بشه و باید فقط به درگاه الهی روی بیاریم گفتیم اونایی که غیر از الله را واسطه قرار میدن ولی پیغمبری کسی را واسطه بین خودشون به عنوان شفیع به عنوان وسیله قرار میدن دو تا شبهه دارن شبهه اولشون این بود که گفتن ما اعتقاد نداریم که اونها که آفریدگارن ما در اصل از آفریدگار میخوایم اونها واسطه گفتیم که مشرکین هم ادعا نداشتن که بتهایشون آفریدگارن و مشرکین هم مستقیما از اون بتها نمیطلبیدن بلکه اونها هم به عنوان واسطه و وسیله از اونها استفاده میکردن و اونها را مورد خطاب خودشون قرار میدن میدادن شبهه دومشون اینه که میگن دعای ما عبادت نیست طلب ما تقاضای ما عبادت نیست این عبادت نیست که مثلا شما بگید شرک به الله در عبادت قرار دادید عبادتتون خالصانه برای الله نبوده نه دعاست طلبه همونطور که از زنده طلب انسان میکنه و دوچار شرک نمیشه چنانچه رسول الله صلی الله علیه و بر سر منبر بوده خب صحابی میاد میگه قحطی شده و رسول الله صلی الله علیه دعا میکنه فرقی نمیکنه دعاست پاسخ اولا حکم مرده با حکم زنده فرق میکنه اون دلیلی که شما آوردید اون حکم بر فرد زنده هست فرد زنده میتونه دعا بکنه چنانچه فرزندان یعقوب از پدرشون خواستن و از برادرشون خواستن که حسین از پدرشون که براشون طلب مغفرت بکنه قال استغفر لكم ربی براتون تقاضای استغفار خواهم کرد شرع اجازه داده از زنده انسان طلب بکنه ولی از مرده شرع اجازه نداده از زنده طلب کردن دعا گفته نمیشه دعا خواستن از فرد غایبه کسی که در دسترس ما نیست این دعا گفته میشه اما اون شخص زنده صدا زدنش ندا است مجرد صدا زدنه صدایی که میشنوه حالا بحث شنیدن مردگان هم الله بحثش خواهیم کرد پس بحث ما چیه؟ بحث ما طلب و تقاضا از مرده ای هست که نمیشنوه این فعل ما در شرک میاد چون عبادته از کجا میگیم که عبادته اون دعا و اون درخواست از اون مرده از کجا گفتیم چند تا آیه من میارم خودتون دقت بکنید چرا میگیم و چرا علمای ما از شافعی ها و از علمای احناف مثل تفتازانی از شوافع مثل رازی و مثل غزالی گفتن که دعا عبادته اینا قبل از ابن قیم و ابن کثیر اینا بودن ها. دیگه پرانتز باز نکنیم بگیم که اینها سلفی بودن اینا نمیدونن اعتقاد سلف داشتن نه رازی اشعریه غزالی هم همینطور اینا از علمای شافعی مذهبن شما برید تفسیر رازی را بخونید خصوصا در بحثایی که بحث دعا و صدا زدن مرده میشه سخت رازی با وجود که اشعری اهل کلامه سخت وارد میشه و میگه که این خواستن از مردگان از اعمال مشرکینه فخر رازی در جلد 17 صفحه 227 میگوید و رابعها چهارمی مطلب من فقط خلاصه میگم انهم ای المشرکین وضعوا هذه الاصنام والاوثان على صور انبیائهم و اکابرهم بتا شکل و تصویرشون بر سر قبرهای پیامبرانشون گذاشتن و زعموا انهم متى اشتغلوا بعباده هذه التماثيل فان اولئك الاكابر تكون شفعاء لهم عند الله این بزرگان هر وقت صداشون بزنن شفاعتگر اونها میشن نزد الله میگه و نذیره وجه شاهد و نذیره فی هذا الزمان و مثل اون الان در این زمانه اشتغال اشتغال کثیر من الخلق به تعظیم قبور الاکابر کاری که الان مردم امروزه دارن میکنن قبر بزرگان را با شکوهش کردن على اعتقاد انهم اذا عظموا قبورا فانهم يكونون شفعاء لهم عند الله با این اعتقاد که اگر اینچنین با شکوه بکنن اون قبرها این مردگان شفاعتگرشون میشن نزد الله کار اینها با کار اون مشرکین با هم دیگه فرقی نداره این حرف حرف ابن قیم و شیخش و ابن کثیر و شیخش و نمیدونم ما بقی اونایی که بعد از اینها اومدن نجدی ها و مجدی ها و اینها دیگه نیست این حرف فخر رازیه یک از سران ائمه شافعیه که از اهل کلام هم بوده این حرف سریحه میگه فرقی نداره کسی که ولی را شفاعتگر خودش قرار بده و کسی که بت را شفاعتگر قرار بده فعلشون یکیه چون دعا عبادته و عبادت که صرف بشه به غیر از الله از غیر از الله طلب درخواست بکنی دچار شرک شدی در اون طاعت و عبادت و قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين و قال ربكم ادعوني الله گفته به شما بندگان که مرا صدا بزنید از من بطلبید دعا کنید وقال ربكم ادعوني استجب لكم تو من استجابت بکنم ان الذين يستكبرون عن عبادتي اونهایی که استکبار میورزن از عبادت من عبادت چیه دعا وقال ربكم ادعوني اونهایی که از این دعا از این عبادت استکبار میورزن روی گردان میشن جاشون کجاست جهنم دعا عبادت یا عبادت نیست الله میگه عبادته اونهایی که استکبار میورزن از عبادت جاشون جهنمه اونهایی که روی گردان میشن از این دعا همونطور که رسول الله صلی میفرمایند من لم یسأل الله یغضب عليه کسی که از الله نخواهد الله برش خشمگین میشه این آیه 60 سوره غافر احقاف 4 تا 6 قل ارائیتم ما تدعون من دون الله ارونی ماذا خلقوا من الارض اونایی که صداشو میزنید اون ولی اون بود هر کسی است چی آفریدن بر روی این زمین ام لهم شرک فی السماوات آیا شریک بودن با الله در آفرینش ایتونی به کتاب یک کتابی بیارید من قبل هذا او اثاره من علم ان کنتم صادقین علمی دارید بیاد رو بکنید و من اضل من من یدعو من دون الله گمراه تر از این میگه کسی است کسی که غیر از الله را صدا بزنه من لا يستجيب له الى يوم القيامه تا روز قیامت هم نمیتونه استجابت بکنه و هم عن دعائهم غافلون غافله هم اون کسی که داری صداش میزنی به صدات غافله اگرم بشنوه نمیتونه استجابت بکنه و اذا حشر الناس كانوا لهم اعداء و كانوا بعبادتهم كافرين روز محشر دشمنشون میشن گواه میدن بر علیهشون اون کسانی که صداشون زدیم و كانوا بعبادتهم و اونها اونایی که صدا زده شدن چه ولی چه بود چه هر کسی است خر خدایی هر کسی صدا زده شده نگفت که مردگان مستثنا هستن نه جدا بکنید ولی رو پیغمبر رو جدا بکنید نه همه و كانوا بعبادتهم کافرین کافر میشن به اون عبادت عبادت چی بود و من اضل ممن يدعو من دون الله دعای غیر از الله دعای غیر از الله اسمش چی گذاشت عبادت و كانوا بعبادتهم اون عبادت اون دعای غیر از الله عبادت و كانوا بعبادتهم دعای غیر از الله کافر میشن همون کسانی که اونها رو میپرستیدن اونها کافر میشن به اون عبادتشون به اون دعایشون همچنین الله جل شأنه در قرآن میگوید ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء و من یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا ان يدعون من دونه الا اناثا و ان يدعون الا شیطانا مریدا سوره نساس آیه 16 و 17 الله شرک میگه نمیبخشه ما دون شرک رو میبخشه این که محل اتفاق همیشه شنیدید خصوصا در بحث تکفیر و من یشرک بالله کسی که شرک به الله بیاره شرک در عبادت دیگه واقع میشه دیگه درسته فقط ضل ضلالا بعیدا یک گمراهی سختی مرتکب شده دوچار گمراهی سختی شده این شرک در چی واقع شده این یدعون من دونه الا اناثا اونهایی که صدا میزنن جنسشون مؤنثه لات عزا خودشون زشتشون میشه وقتی که الله بهشون دختری میده بگن که ما صاحب دختر شدیم ولی به الله نسبت دختر میدن و اون دختر را بین خودشون الله واسطه قرار میدن دعایش میکنن ازش طلب میکنن این یدعون من دونه الا اناثا و این یدعون الا شیطانا مریدا اینها دارن شیطان را صدا میزنن شیطان را صدا میزنن این صدا زدن اون بتها الله اسمش چی گذاشت این دعا را اسمش چی گذاشت عبادت و وقتی که دوچار شرک شدن و غیر از الله صدا زدن حکم چی را بهشون داد حکم شرک و مشرک بودن و عمل شرک به اون کارشون الله بحث از چی داره میکنه ان الله لا یغفر ان یشرک به بحث شرک رو داره میکنه و من یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا ان يدعون من دونه الا ایناتا اینا در دعاشون دچار شرک شدن شون دچار شرک شدن شدن مشرک یا در سوره انعام 40 و 41 الله جل شانه قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب الله او اتتکم الساعه اغیر الله تدعون ان کنتم صادقین بخواد قیامت بیاد غیر از الله کسی را صدا میزنید بخواید سوار کشتید میخواید بمیرید غیر از الله را صدا میزنید بل ایاه تدعون فقط الله را صدا میزنید فیکشف ما تدعون الیه و اون غم و هم اون سختی را از شما بر میداره الله جل شانه بل ایاه تدعون فيكشف ما تدعون الیه انشاء و تنسون ما تشركون الله را اینجا خالصانه صدا میزنید و اون کسانی که به غیر از الله صدا میزنید اون شرکتون رو اینجا فراموش میکنید شرک در چی شرک در دعا بحث دعاست بل ایاه تدعون شمایی که میگید ما که از مرد میطلبیم مرد را صدا میزنیم صدا زدن ما مرد عبادت نیست پس چرا الله این صدا زدن ها را اسمش گذاش عبادت و بعدم حکم بر اون عبادت گذاش و گفت شرک هم سوره انعام و هم سوره نسا سوره روم سبحان الله صاحب حق یک آیه براتش کافیه ولی که کسی که صاحب باطل صد تا آیه هم بهش بیار بازم قانع نمیشه الله جل شانه در سوره روم میگوید و اذا مس الناس ضر دعوا ربهم منیبین اليه ضرر مصیبتی به هر کسی برسه الله را صدا میزنه ثم اذا اذاقهم منه رحمه اذا فريق منهم بربهم يشركون و اذا مس الناس ضر دعوا اگر ضرر مصیبتی بهشون برسه دعوا دعا میکنن خالصانه الله دعوا کلمه دعوا را بگیرید اما اگر خوشی بیاد رحمتی بهشون برسه اذا فریق منهم بربهم یشرکون این شرک در چیه شرک در چی مرتکب میشن در عبادت یا در عادت در دعا یا در غیر دعا در دعا اگر بدی بهشون برسه و اذا مس الناس ضر دعوا ربهم منیبین اليه خالصانه الله را صدا میزنن الله را صدا میزنن ولی در خوشی کسی دیگر را با الله شریک قرار میدن الله را خالصانه صدا نمیزنن چهار شرک میشن شرک در چی میشن شرک در دعا چرا دعا اینجا شد شرک چون دعا عبادته معما حل شد معمای سختی بود دقت میخواد فقط این کلمات فقط شما درش دقت بکنید سوره مریم آیه 49 ابراهیم علیه السلام خطاب به قومش میگه میگه اعتزلکم و ما تدعون من دون الله من عزلت انتخاب میکنم از شما و هر چیزی که دارید میپرسید و ادعو ربی فقط الله را صدا میزنم عسى ان لا اكون بدعاء ربي شقيا تا من نشم در دعا چون در دعا انسان من میشه فلما اعتزلهم وما يعبدون واعتزلكم وما تدعون آیه اولیش قسمت اول آیه سوره مریم و اعتزلکم و ما تدعون من دون الله بعد گفت فلما اعتزلهم و ما یعبدون اون دعای اونها نسبت بودهایشون اسمش را چی گذاشت ابراهیم علیه السلام اسمش را گذاشت اون دعا عبادت بس دعا عبادته شما بخوای یا نخوای مرده را صدا بزنید اون دعاست و اون دعا میشه عبادت نگید که من قصد ندارم و قصدم عبادت نیست چه صوفی چه سنی شما به من بگید اگر مشرکی اومد چاقو را گرفت شطور و بز و گوسفند را اومد سرزد بسم الله را نگفت نام الله را نگفت مشرک مسلمان نیست به اتفاق مسلمین به اتفاق مسلمین همه مسلمانان چون ذبح عبادته اون مشرک چون عبادتش باطله اسم الله هم بر سر زبیحش بیاره میشه چی اون زبیحه حرام ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه درسته یا نه اون مشرکم بگه قسم الله بوده بگه بسم الله قبول ازش قبول نیست به اتفاق همه ذبح چون ذبح عبادته دعا هم همینطور عبادته دعا هم عبادته نمیتونی بگی من قصد پرستشش ندارم نمیتونی بگی من قصد تعظیمشو ندارم ادعا ندارم که خالق آفریدگاره ربطی نداره مشرکین هم ادعا نداشتن که لا و خالق آفریدگار بوده مشرکین هم ادعا نداشتن که ضرر و نفع به دست اون بتا هست یا به دست اون مردگانه اونها هم ادعا نداشتن چاقو رو برداری تو سینه کسی بزنی بگی من قصد کشتنش رو نداشتم چاقو کشنده است تو قاتلی بخوای نخوای تو قاتلی چاقو رو برداشتی میگی من نه قصد کشتن رو نداشتم مادامی که دست دعا بلند کردی دعای تو اون حاجت و نیازت وقتی که رو وردی به طرف اون فرد حالا ولی باشه پیغمبر باشه هر کسی باشه این دست نیاز بلند کردن دعاست بنص القرآن فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا جوي ديگر بازم در قصه ابراهيم عليه السلام میگه واتلو عليهم نبأ ابراهيم اذ قال لابيه وقومه ما تعبدون بپدرش پدرش قومش گفت چی دارید میپرستید قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم اذ تدعون اذ قال لابيه وقومه ما تعبدون چی میپرستید عبادت چی عبادتشون بود؟ قال هل يسمعونكم اذ تدعون اون عبادت چی بود؟ اون صدایی که شما اون طلبی که تقاضایی که شما داشتی با اون صدای خودتون با اون طلب و درخواست خودتون اونها را صدا میزدید اذ تدعون ازشون درخواست میکردید آیا ابراهیم میگه به پدرش و قومش میگه میشنون از شما وقتی که شما ازشون طلب میکنید این طلب کردن از اون کسی که به دستش شر و نفع و ضرر و زیانی نیست اون کسی که مالک نیست این طلب کردن از بت یا مرده حکمش چیه؟ شرک چرا شرکه؟ چون دعا عبادته قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون ضرر و نفع بهتون میرسونن؟ نها کنید بر بگردید به چند تا آیه قبل اونجایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك یا اونجایی که گفتن قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا ضرر و نفع شما به دست من نیست ابراهیم علیه السلام خطاب به قومش چی میگه میگه اون کسی که ضرر و نفع به دستش نیست نباید او را صدا بزنی اگر او را صدا زدی فرقی بین تو و بین آذر و قومش نیست چون کار تو هم دعاست و طلب و درخواسته و این طلب و درخواست عبادته و میشه شرک در عبادت واضح یا واضح نیست او ينفعونكم او يضرون پس کسی که ضرر و نفع به دستش نیست نباید ازش طلب بکنیم تقاضا بکنیم اگر ازش تقاضا بکنیم طلب بکنیم میشه عبادت اونها اونها را پرسیدی رسول الله میگه لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مريم در من اطرا و غلو نکنید دعا میکنه اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله بار الله قبر منو بارگاهی قرار نده که سبب بشه منو بپرستن الله جل شانه در آل عمران میگه ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوه والنبوه ثم يقول للناس كونوا عبادا لی من دون الله هیچ وقت الله وحی نمیکرد به پیغمبرانش بعد از اینکه وحی نازل بکنه بگه که شما پس ما رو بپرسید كونوا عبادا لي من دون الله بندگان ما باشید از ما طلب بکنید پیامبران برای این فرستاده نشدن که از اونها طلب بکنید بلکه پیامبران مبعوث شدن برای چی که الله یکتا را مورد خطاب خودمون خالصانه قرار بدیم و از الله یکتا به تنهایی بطلبیم اونها اومدن که اینو به ما بگن ما را رهنمود بسازن ولیکن کونو ربانیین الله را خالصانه بپرستن اینها شعار پیغمبران بوده بما کنتم تعلمون الكتاب ما کنتم تدرسون در سوره بقره الله میگه مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون الله مثال عجیبی میزنه اینجا میگه مثال کفار میدید مثال چیه مثال چوپانی که گلش جلو بشه حیواناتی که تو گلن صدا میزنه که مثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء و ندا بز گوسفند تو گله هست صدا بزنید نماز بخونید ای گله ای بز گوسفند نماز بخون روزه بگیر میفهمه سال کفار اینه چون نمیتونه بفهمه چون عقل نداره خرد نداره چون کارش این نیست سود و ضرر و زیان به دست اللهه نه به دست اون بزرگ گوسفند سمون بکمون عمی فهم لا یعقلون کفار نمیتونن بفهمن کرن کورن کسانی که نمیخوان بفهمن این آیات نمیتونن بفهمن چون نمیخوان بفهمن نه اینکه نمیتونن نمیخواهند بفهمن انسان که بشینه پای این آیات با دقت راحت میتونه درک بکنه قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم ابراهيم عليه السلام میپرستید صدا میزنید بت که ضرر و نفع و سودی به دستشون نیست ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم ابراهيم دیگه میگه قال به يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا چرا میپرسی کسی که نمیشنوه و نمیبینه چرا میخواد بگه ابراهیم علیه السلام اون کسی که سمع مطلق را نداره دیدن مطلق را نداره رسول الله اصلا دیدنش محدود بود در مکه و مدينه میدید در اون جلوش اون اصحابی که جلوش بودن ضرر و نفع خودش به دست خودش نبود رسول الله صلی الله علیه و سلم شما بگید تو رو خدا بگید پیغمبر الله جل شانه در جنگ احد حمزه عموش هم پهلوشه پیششه اگر میدونست پس چرا اموش شهید شد میذاشت که یعنی این ظلم نبود که پیامبر بدونه و بعد بذاره که امویش شهید بشه و بعدم ناراحت بشه که چرا امویش به شهادت رسیده آیا به دست رسول الله صلی الله علیه و نفع و زیان بود دفع ضرر میتونست اینجا بکنه از خودش تونست جلو نیزه رو بگیره که بر فرق سرش وارد نشه کسی که ضرر و نفع به دست او نیست چطور او را صدا میزنی ابراهیم علیه السلام این چنین میگه با پدرش کسی که مخلوقه کسی که مملوکه مستحق صدا زدن نیست مستحق طلب و درخواست نیست که ازش بکنی باید خالصانه الله را صدا بزنی و از او فقط خالصانه طلبی الا لله الدین الخالص و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو ضرری بخواد بهت برسه کسی نمیتونه اون ضرر را از سر تو برداره جز الله الا هو و این یمسسک بخیر فهو على كل شيء قدیر خیری هم بخواد برسه الله بر هر کاری توانمند قادره ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك اذا من الظالمين کسی را جز الله صدا نزن اگر این کار انجام بدی تو دچار ظلم شدی یا ایها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله اونهایی که صدا میزنید نگفت بت و نگفت غیر بت هر کسی صدا زده بشه به غیر الله ای مردم مثالی بهتون زده شده لن يخلق ذبابا ولو اجتمعوا له و وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ای مردم مثالی زده شده فسمعوا لا بشنوید اونهایی که صدا میزنید خالق پشه هم نیستن پشه هم بش ضرری برسه نمیتونن نجاتش بدن میتونن بحث بوته بحث لات عزاست یا بحث هر کسی که دعا و صدا زده میشه به غیر از الله جل شانه بحث هر کسیه چه مرده باشه چه ولی باشه چه پیغمبر باشه هر کسی میخواد باشه بحث هر کسی که خلقت نمیکنه نمیآفرینه کسی که خالق نیست مستحق پرستش نیست لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له تمامی جن و انس جمع بشن که پشه خلقت بکنن نمیتونن کسی که آفریدگار نیست نباید صداش بزنید بحث دعاست ان الذين تدعون بحث دعاست نباید ازش بطلبی اون کسی که نمیآفرینه بحث دعاست در سوره نحل میگوید الله والذین يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اون کسی که مخلوقه نباید دعا بشه اون کسانی که شما در دعایتون اونها را شریک الله قرار میدید مخلوقن لا یخلقون شیئا نمی آفرینن چیزی بلکه خودشون مملوکن و مخلوق والذین یدعون من دون الله لا یخلقون شیئا والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء ان الله هو السميع البصير قضاوت با الله در روز قیامت اراده و قضا هم به دست الله تقدیرات به دست الله سه تا قضای الهی داریم قضای الهی از الله روزی میخوای بهت میده قضای الهی قضاوت در روز قیامت و قضای الهی قضای شرعیش که چی حلاله و چی حرامه قضاوت الهی به حقه چه اون چیزی که بهت میده چه اون چیزی که بهت تشریع میکنه چه اون قضاوتی که بر تو در روز آخرت خواهد کرد الله یقضی بالحق الله قاضی به حقه والذین يدعون من دونه لا يقضون بشيء اونهایی که صدا زده میشن به غیر از الله هیچ قضاوتی به دستشون نیست نه قضاوتگرن در روز قیامت نه قاضیان بر اینکه به کی چی داده بشه به چی به کی چی داده نشه مقدرات دست الله و بس اگر تو بخوای غیر از الله رو صدا بزنی انگار که تقدیر دست اون مخلوقم هست مملوکم هست انگار که اونم تقدیر تو ورق میزنه انگار که اون هست که سرنوشت برای تو رقم میزنه شرک در ربوبیت یعنی لازمه شرک در الوهیت در این دعا لازمه شرک در چیه در ربوبیت الهی و در آفرینش الهی هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين الله که فقط زنده است و با او را خالصانه باید صدا بزنیم الحمد لله رب العالمين قل امر ربي بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين واقيموا وجوهكم عند كل مسجد وجهت وجهي لله الله را باید خالصانه مورد توجه خودمون قرار بدیم مقصود خودمون قرار بدیم در دعامون در عبادتمون ودعوه مخلصین له الدین الله را باید خالصانه دعا بکنیم ودعوه مخلصین کی میگه وقتی که من واسطه قرار میدم میرم سر قبری میگم ای مرده تو فریاد رس من شد کی میگه این قاطی قرار دادن مخلوقی به الله نیست در دعا شما به من میگید این خالصانه الله را صدا زدنه و دعوه مخلصی الله را خالصانه دعا بکنید این خالصانه دعا کردنه یا کسی را قاطی کردیم به الله در اون دعا قاطی کردیم و ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا همونطور که مساجد در مسجد فقط سر به سجده الله میذاریم و الله را میپرسیم در دعایمون هم فقط الله را باید مورد خطابمون قرار بدیم الا ان لله من في السماوات ومن في الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ان يتبعون الا الظن وان لا يخرصون اون کسی که غیر از الله را صدا میزنه فقط مجرد گمانه گمانش چیه میگه چون فلانی جدم اومدن پای این قبر پای این درخت به برکت این مرده صاحب فرزند شدن صاحب فلان شدن چون این چنین بوده پس چی این دعای بر حقه پس این شفیع و شفاعتگر به حقیه این زن یا یقین زن این استدراج الله جل شأنه در قرآن چنین میگوید والذین كذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون اونایی که آیات الهی میاد این وحدانیت و این آیات سریح در عبودیت الهی و بعد شخص دچار شرک بشه با زن و گمان الله در مورد این اشخاص میگه والذین کذبوا آیاتنا این آیات را که گفته شد اونهایی که تکذیب میکنن ما اونها را مهلت میدیم استدراج میکنیم اونها را با دادن روزی و رزق با استجابت دعاشون سن صدرجو من حيث لا يعلم بطوری که ندونن فکر نکنید چون اون مشرک در ناز و نعمته بر حقه چون دعایش استجابت شده بر حقه الله مقدر کرده به خاطر اینکه در اون گمراهیش بمونه به خاطر تکذیب آیات الهی آیات رو نادیده گرفته وحی الهی رو نادیده گرفته چسبیده به زنیات و گمانیات که دعای جدم و دعای پدرم استجابت شده قرآن و کلام و سخن الهی را رها کردی چسبیدی به زن و گمان به قصه و داستان به خواب این و اون فلانی تو خواب دیده این ولی نمیدونم لنچی کشتی داشت غرق میشد و رفته لنگشو گذاشته نمیدن تو فلان و فلانی رو دیوار بوده و دیوار مثل اصل دویده و چهار تا خرافات و داستان هم میاد سرهم میکنه به خاطر اینکه اثبات بکنه که فلانی ولیه سید بوده اولاد پیغمبر بوده و فلان بوده ذلك بان الله هو الحق و ما يدعون من دونه هو الباطل الله به حق که میشه دعای الله فقط به حق ذلك بان الله هو الحق و ما يدعون من دونه هو الباطل غیر از الله هر کسی قاطی با الله بکنی به غیر از الله هر کسی صدا بزنی باطله شخص میاد میگه خب چه مانعی هست مادامی که مثلا شهدا و انبیا زنده در قبرشون پیامبر گفته که من زنده جواب سلام شما میدم چه مانعی هست که ما اونها را صدا بزنیم خب اونا میشنون اولا شنیدن اونها رو باید تو ثابت بکنی چون الله در قرآن نفی شنیدن از مردگان میکنه الله جل شانه در قرآن میگوید انما یستجیب الذین یسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه ثم اليه يرجعون انما یستجیب الذین یسمعون اونهایی استجابت میکنن که میشنون زنده مشکلی نیست ازش طلبی درخواسته والموت یبعثهم الله ولی مردگان نه استجابت نمیکنن یا اونجایی که در قرآن آه، سوره فاتر داریم آیه 18 تا 23 ولا تزر وازره وزر اخرى وان تدعو مثقله الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى بعد ما ما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الاحياء ولا الاموات ان ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور ان انت الا نذير خب آیه اول آیه 18 انما تنذر الذين يخشون رب بحث انذاره تویی که مشرکین رو داری انذار میدی کسانی را میتونی بشنوانی که بخواهند اونایی که نمیخوان نمیتونن ما ما یستوی الاعمى والبصیر کور و بینا با هم دیگر مثل هم نیستن اون کسی که چشماشو بسته نمیخواد ببینه نمیتونی نشونش بدی توی که داری مشرکین رو دعوت میدی اون کسی که چشمش بسته رو نمیتونی چششو باز بکنی ولا ظلمات ولا نور تاریکی مثل روشنایی هم نیست ولا ظل ولا الحرور سایه و مثل باد تند باد و آت... باد آتشی نیست جهنم و بهش مثل هم نیستن و ما یستوی الاحیاء ولا الاموات مرده و زنده مثل هم نیستن مرده و زنده مثل هم نیستن نگیم چون انسان زنده میشنوه پس مرده هم میشنوه نه مثل هم نیستن ان الله يسمع من يشاء الله بخواهد کسی را بشنواند میتواند بشنواند و ما انت بمسمع من في القبور ای محمد تو نمیتونی صدا تو اون کسی که در اون قبر بشنوانی ان انت الا ندیر تو فقط انذار دهنده ای سوال اینجا مرده به مشرک تشبیه شده یا مشرک به مرده تشبیه شده فرق داره با هم دیگه الله جل شانه داره میگه ای محمد تو انذار دهنده و هشدار دهنده هستی تو داری مشرکین را دعوت میدی درست تو هشدار دهنده ای دعوت میدی کی را دعوت میدی مشرک این مشرک مثل اون مرده هست یا اون مرده مثل این مشرکه فرق داره با هم فرقش کجاست این مشرک مثل اون مرده است همانطور که اون مرده نمیشنوه نمیبینه اینم مشرکم چون نمیخواهد نمیبیند نمیشنود درسته این آیه هست دیگه مثال واضحه ولی اون کسی که انحراف داره برعکس میکنه آیه را مقلوب میکنه برعکسش میکنه چطور برعکسش میکنه میگه نه اینجا مرده به مشرک تشبیه شده گفته که همونطور که مشرک میشنوه سودی بهش نداره پس مرده هم میشنوه سودی بهش نداره حرف آیه سخن آیه به نسبت اون مشرکه که داره رسول دعوتش میده یا حرف آیه از مرده هست حرف آیه از مشرکه داره میگه این مشرک مثل اون مرده است اون مرده چون نمیشنوه نمیبینه این مشرک هم نمیتونه بشنوه نمیتونم ببینه فرقی با هم دیگه ندارن نگفت اون مرده مثل این مشرک نیست بحث از مرده نیست اینجا حالا مرده میشنوه یا نمیشنوه نمیشنوه میبینه یا نمیبینه نمیبینه چرا نمیبینه چون مشرک تشبیه شده به اون مرده در ندیدن و نشنیدن تو کسی را میتونی بشنوانی که بینا باشه اون مشرک کوره همونطور که اون مرده نمیتونه ببینه این مشرک کره نمیشنوه همونطور همون مرده هم که در زیر خاکه نمیتونه بشنوه فرقی با کر نداره حالا مرده میشنوه یا نمیشنوه نمیشنوه میبینه یا نمیبینه نمیبینه به نص قرآن آیا فرق گذاشت بین پیغمبرش و غیر پیغمبرش نه خب پس چطور پیامبر اساسا هم گفته که من جواب سلامتون رو میدم بله جواب سلام را میدن چون اساسا در حدیث واضح میگن فرشته ملکی از ملائکه الله موکله به اینکه سلام شما را به من برسونه زین العابدین حرف میزنه دیگه بزرگان تابعین دیگه زین العابدین میگه که یک شخصی را دید که میاد قبر نزد قبر رسول الله هی سلام میکنه ناراحت میشه بعد میگه که چرا هی میاد کنار قبر سلام میکنی بر رسول الله میگه والله قسم میخوره والله انت والذي باندلس الا لسوا توی که اینجایی و اون کسی که در اسپانیا و اندلسه با هم دیگه فرقی نداری. چه اونجا بر رسول الله سلام بکنه چه اینجا تو سلام بکنی فرقی نداره چون فرشته موکل بر اینکه سلام شما را بر رسول ابلاغ بکنه علیه الصلاه و السلام بس رسول الله صلی الله علیه و مطلقا نمیشنوه حالا شبهاتی میارن که نمیدونم پس چرا رسول در جنگ بدر ایستاد و روی اون گودال و گفت ابو جهل دیدی فلان دیدی بله اونجا معجزه بود ما که نه پس چرا مرده صدای پای دمپایی میشنوه بله گفت صدای پای دمپایی کی این کار میکنه خب اون لحظه روح برگشته به اون جسد در اون قبر نگفت مطلق صداها نگفت مطلق همه جا میشنوه گفت نه اون لحظه اون لحظه که تو قبر دفنش کردی و منکر و نکیر اومدن سوال ازش بکنن بعدم گفت صدای خاصی دمپایی نگفت صدای شما رو میشنوه چرا حرف تو دهن شخص میذارید اون چیزی که رسول الله نگفته بهش نسبت میدید چرا افترا میبندید به شریعت الهی نه پس چرا بر مردگان سلام میکنیم قبل از خب سلام دعاست در نماز میگه سلام نمیفرستیم بر عباد عباد صالحین الله سلام علینا و علی عباد الله الصالحین میگه سلام باید هر کسی بشنوه سلام دعاست زنیات گمانیات آیات قرآن سریح را ول کردن چسبیدن به احادیثی که دلیلی براشون هم توش نیست احادیث صحیحه ولی دلیلی براشون توش نیست شما این آیات یقینی صریح الله را رها کردید فرمودی الله انك لا تسمع الموت ای محمد لا حرف نفیه تسمع فعله لا تسمع نمیتوانی بشنوانی الموت و مردگان خیلی واضحه هر عجمی بیارید راحت این لغت واجه ها را تو گوگلش هم بزنه که معناش به لغت خودش بیاد فارسیش و انگلیسیش و روسیش میاره معناش که تو نمیتوانی صدات را به مرده بشنوانی چرا ما حرف الله را نقض میکنیم میخوام ضد این آیات را ثابت بکنیم میگیم نه مرده میشنوه باید بشنوه به زور باید اون مرده بشنوه به زور باید اون مرده شفاعتگر ما بشه حرف خودمون رو تحمیل میکنیم روی آیات قرآن اینجا هست که ما هم سرزنش میشیم که چرا این حرفا را میزنیم دچار اشمعزاز یادتون نره وقتی که بحث از خالصان الله را صدا زدن میشه بعضی ها دچار اشمئزاز میشن دچار تنفر میشن دچار اندوه میشن که چرا ما این حرفا رو میزنیم خب قرآنه قرآن رو نمیشه عوض کرد الله داره در قرآن میگه که اون مرده نمیشنوه ما که نگفتیم شما با الله طرفید الله در قرآن داره میگه که مرده نمیشنوه شما از قرآن دلیل بیارید که مرده میشنوه دلیل چی میارن دلیل میارن که بله شهدا زنده نزد الله احیاء عند ربهم باجان دنباله آیه بخونید زندان ولی کجا زندان؟ در این دنیا در اون دنیا دنیای برزخی که ربطی به دنیا احیان عند ربهم زنده پیش پروردگارشون نه در این دنیا این دلیل کشکیه علکیه دلیل درست بیارید ما داریم میگیم دلیل بیارید که غیر از خدا مثل الله میشنوه غیر از الله مثل الله میشنوه همه کس را در یک آن میشنوه شما دلیل بیارید رسول الله صلی الله علیه و وقتی کسی میومد صحبت میکرد یه نفر را میشنید ده نفر را با هم نمیشنید صدها نفر میرید بر قبر پیامبر رسول الله در زنده بودن خود زندگانی خودش نمیتونست بشنوه در مرگ خودش صداهای شما را بشنوه شما در ربوبیت دارید دچار شرک میشید نه در عبادت تنها این چنین قدرتی رسول الله صلی الله علیه و در حیات خودش نداشتن بعد از ممات مرگ خودش داشته باشن این نهایت ظلمه این نهایت انحرافه که مخلوق را از مملوکیت خودش خارج بکنیم بکنیمش مالک اللهم لك الحمد انت ملك السماوات والارض ومن فيهن ملکت باید الله باشه نه غیر از الله این نهایت ظلمه نه تنها بحث انبیا و بحث شهدا بحث ملائکه ملائکه میان ما حاضرن آیا ما اجازه داریم ملائکه رو مورد خطاب قرار بدیم از ملائکه تلمیم که شفاعتگر ما بشن یکی از شرک های قوم ابراهیم واسطه قرار دادن ملائکه بود آیا چون میشنوه حالا شنید ثابت کردی آیا قرآن را رد کردی نه مطلقا میشنون پیامبران میشنون اولیا میشنون شهدا خب شنیدن آیا تو اجازه داری که از اونها بتلبی بالفرض هزاران نفر در یک آن شنیدن آیا تو اجازه داری از اونها بتلبی و له من عباده جزءا جزئی از عبادت را کسانی با الله درش قاطی کردن ان الانسان لکفور مبین انسان واقعا کفرش آشکار و واضحه ام اتخذ مما یخلق بنات و اصفاکم بالبنی الله در عبادت شریک برای خودش قرار میده از اون ملائکش که اون ملائکه شما میگید دخترانن و بعد برای خود پسر قرار میدید برای من دختر قرار میدید و بعد اون دختر را جزئی و شریکی در اون عبادت قرارشون میدید ملائکه ملائکه نه انبیا و نه شهدا ملائکه که حاضرن همه جا هستن میشنون میبینن و جعل الملائکه الذين هم عباد الرحمن اناث الله داره میگه هم در سوره زخرف آیه 15 تا 20 و جعل الملائکه الذين هم عباد الرحمن بندگان الله هن اومدن مؤنثشون قرار دادن اشهد خلقهم ستكتب شهادتهم ويسالون آیا کسی فرشته رو دیده که ببینه که ماده است یا جنس مذکره دیدن مگه و لو شاء الرحمن ما عبدناهم اگر الله نمیخواست مشرکین میگن اگر الله نمیخواست که ما اونها را نمیپرستیدیم نکن دعای ملائکه شریک قرار دادن ملائکه با الله در عبادت و در دعا اسمش را الله چی گذاشت عبادت لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم انهم الا يخرجون فقط مجرد تخمین و گمانه علمی ندارن الله صدا زدن ملائکه را شریک در دعا و عبادت دونست این فعل شریک در دعا و عبادت یعنی مثل که سهمی از عبادت و دعا را دادی به ملائکه ملائکه الله را شریک الله در عبادت و دعا قرار دادی اولئک الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا سوره اسراء 57 اولئک الذين يدعون اونهایی که دارن صدا میزن از ملائکه الله داره میگه اولئک الذين يدعون اي يطلبون اونایی که ازش طلب داره میشه ملائکه و انبیا عیسی چنانچه ابن عباس میگه عیسی و مریم و, و فرشتگان الهی من نگفتم ها این وهابی ها و نجدی ها نگفتن ابن عباس رضی الله عنهما داره میگه این از جیب نجدی ها نیستا اونهایی که دارن صدا میزنن از پیغمبران الهی از ملائکه یبتغون الی ربهم الوسیله اینها خودشون متوسل دارن میشن متقرب میشن به الله با عبادت و طاعت اونهایی که شما دارید واسطه قرار میدید بین خودتون و الله به عنوان وسیله اینها خودشون محتاج به درگاه الهی هن. دارن عبادت الله را خالصانه انجام میدن چگونه کسی که خودش محتاجه را حاجت خودت رو از اونها میطلبید اینا خودشون محتاجه أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إنه محتاج به درگاه محتاج برحمته رحمتشن از عذابش میترسن ان عذاب ربك كان محذورا إن از انحراف مشرکین بوده به چه حقی مسیح را پرستیدن عیسی را پرستیدن به چه حقی مریم را پرستیدن به چه حقی فرشتگان را پرستیدن چون میشنون چون میشنون اجازه دارن اونا را شریک الله در عبادت و در دعا قرار بدن ام لهم شرکا شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به الله آیا خدایانی هستن که برای اونها تشریع کردن جز الله آیا الله اجازه داده که از اونها این تقاضا بشه این طلب بشه درخواست بشه قل الله اذن لكم ام على الله تفترون آیا اذن اجازه الهی دارید که اینها را صدا بزنید آیات قرآنه اجازه میخواد دلیل میخواد از قرآن و سنت اینکه ملائکه را مورد خطاب قرار بدی و از اونها بتلبی الله اجازه بهت نداده اگر از اونها بطلبی تو دچار شرک شدی پس اینجا وسیله در این آیه واضحه وسیله عبادت و تقرب به الله با اون شریعت الهی ملائکه الله در شأن اونها میگه لا یعصون الله ما امرهم یفعلون ما یؤمرون احصیان و سرپیچی دستورات الله نمیکنن و یفعلون ما یؤمرون این وسیله که اونها انجام میدادن امر الهی بوده که انجام میدادن اولئک الذين یدعون یبتغون الى ربهم الوسیله این وسیله چی بوده امر الهی بوده که اذن الهی بوده که با اون الله را میپرسیدن که به الله نزدیک بشن ایهم اقرب که کدوم یک به الله نزدیکتر بشن با اون عبادت و طاعت همچنین پیامبران الهی مسیح مریم اینها متقرب به الله بودن با دعاشون با نیایششون همه اینها را نادیده گرفتی خب اقل این پیغمبران را الگو بگیر در دعاشون اونها چطور الله را میپرسیدن قبری مرده ای را مورد خطاب قرار میدادن یا مستقیما از الله میخواستن الله جل شانه در قرآن میگه اولئک الذین هدى الله پیامبران الهی هدایت شدن فبهداه مقتدی بهره آنها باش خب پیغمبران الهی چگونه وصل شدن تو مثل نوح باش و نوحا اذ نادا من قبل فاستجبنا له فنجيناه واهله من الكرب العظيم و نوحا اذ نادا کی را صدا زد الله جل شانه هم تو نوح الله را صدا زد تو الله را مستقیما صدا بزن ایوب و ایوب اذ نادا ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین أيوب الله را خالصانه صدا زد اذ نادى ربه نه مرده نه بوتی نه کسی نه شخصی نه فردی نه ولی نه آدم نه نوح هیچ کسی را صدا نزد ایوب کی را صدا زد الله جل شأنه اذ نادى ربه تو هم الله را صدا بزن چی میشه اگر مستقیما از الله مستقیما بخوای مگر صدا تو نمیشنوه مگر استجابت نمیکنه مگر الله ظالم به بندگانش و ما ربک بظلام للعبید هیچ وقت الله به بندگانش ظلم نمیکنه و زکریا اذ نادى ربه زكريا أيوب نوح وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ربي پروردگارش صدا نادى ربه ربي لا تذرني إنها همه از الله مستقیما میخواستن و الله را مستقیما مورد خطاب قرار میدادن ما باید رهرو به راه اونها باشیم و همچون اونها در زندگیمون باشیم و صلی الله علی محمد و علی محمد